urte undarra da, beraz, kalandrieren mugimendua da. Eta donado bat aida, bazka egiten, tranquil, gostura, sukaldean, eta bet-betan aiten du, bohtan, tan-tan-tan, donadoa garrapastua gora, ki ze, eta bestiak, zer faktor, Ah oui, bonjour, bonjour. Et c'est pourquoi Ah, c'est pour les étrennes. Ah, oh, très bien, merci. Merci beaucoup. Glissez-les sous la porte. Bihil habete, oporretan eonik, eskoletan sartzia da. Erreinta, kamarba mutikotu, eta hamar bat, hamar bat urteko mutikoak eskolan, eta nahi du jakin, hean zerbait atxikia duten burion ala denak ahantzia diusten. Eta, bon, mintzatzen da bon, aujourd'hui, nous allons faire un peu de calcul mental. voilà, ton père achète 10 litres de vin. 10 litres de vin à 2 francs 50 le litre. Combien ça fait Gustave a ripostu. Ba, deux jours, deux jours et demi, pas plus, eh? Da, behaz, bi langile, bi langile dia, dio Errak, ez daki ze pasatzen den antropolizan? Ez, ez pasatzen da. Bato, ba, nahusia zango hautsik. Nahusia zango hautsik. Ba, ba nahusia nahi nahi tenik. Eta, bai, behaz eta, heldu nastian behaz, eh, eta, telefonatzen handuzue, eta, zabarrot, eugenie, 哈哈哈哈哈哈哈哈哈